Awit, Kabanata 67 O Diyos, pagpalain kamit kahabagan, kami Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin kanila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa.